Uh, ปะจา ข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนอาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังอามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์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 ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนาโมตัสสะภะคะวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระโตเึงเป็นผู้ไกลจากกิเลสธรมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง นะโมตัสสะภะะวะขออนอมแดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอนั้น อาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้ดยพระองค์เองท่นธรรมยังพุทธาปิสุติงกโรมาเส โยโสตตาคาโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอาลังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เวทาจารณะสัมปันโน ผู้ถึงพร้อมด้วยวิจาและจารณะสุขาตัวเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี โลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอานุตารโรภริสธรรมจารติเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า สาธาเทวมนุษย์เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้โตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาวะเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกคำสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสัพพมกัง ตมนารามณระจังเวมนุะยังอภิาสัิะเวพระู้มพระเจ้าพระองค์ได้ทรงทำความดุขให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมั้งเทวดา มารมและหมู่สัตว์พั้งสมณะ โยธรรมเตเตติพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้ว อาทิกัลยานังไปเราะในเบื้องต้นมาเตกัลยานังไปเราะในทามกลางปาริโยตานกัลยานังไปเราในที่สุด สาทังสัพยัญญานัเกวะปาริคุณังปริสุทาพระมจาริยังปะกาเตติจงประกาศพรมาจันคือแบบแห่งการปฏิบัติทางประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทางอาถาพร้อมทางพยัญชนะตามพระควันตามอภิปุจยามี ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้นตามังปะกวันตังศิรสามามีข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวท่านธรรมยังธรรมาภิทุติงกรมะเส

เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ เอปาติโก เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด โอปาติโก เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัญจทังเวทิตาโกวินโยเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ธรมังสัมังอภิปุจยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งจะพอพระธรรมนั้นตามังธรรมังเทระสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวท่านธรรมยังสังฆาภิทุติงกโรมาเส โยโสตุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามู่ดปฏิบัตแล้วโอโยปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามู่ดปฏิบัติตรงแล้ว ยายาปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสาเอจิปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆ ฏิบัติสมควรแล้วยาทิพังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือยาตาเอปุริตายุคาเิอาตาปุริตาบุคาผู้แห่งบุรุษสี่คู่น่าเปลี่ยนตัวบุรุษได้แปดบุรุษเยตาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า อาหุไนโย เป็นสงควรแก่สักการะที่เขาทำมาบูชาอาหุไนโย เป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับตากินายโย เป็นผู้ควรรับทาสินาทานอัญจลีภารณิโย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญจลี อนุตรังปุญญาเกตังโลกาสาเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามังสังกังอภิปุชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งจากพ่อพระสงฆ์หมู่นั้นตามังสังกังเทระตานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเพียงก้า ธรรมยังรัตนตสยปนามคาทายโยเจวะสังเวงคาสริกิตนาปาทัญจาปนามเสเตโอ้ยโอ้ยสุสุโตกรุณาอันนวรพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจทั่วมหันต์โยจันตาตุชาภรยาโตจโต องค์ใดมีตาคือยาทังประเสริฐหมดยดถึงที่สุดโลกาตาภาภูปะกิเลตาคาตะโคเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปากิเลสของโลกวันตาเมตุทธังนามาตาเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเพื่อเพื่อ อาโมตะปิโพวิยตาจตัตุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมับคคปาตาตาเตตาพินาโกยามแรกประเภทคือมรรคผลนิพพาน ส่วนใดโลกุตโรโยยตาตาตาเตปโนเส้นเป็นตัวโลกุตระ แลส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตรนั้นวันดามิธรรมังอามาตะเรนตัง ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเพื่อเพื่อสังโฆสุเกตาพยาธิเกตสัญญิโตพ้าสงเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลาย โยเดตาสันโตสุขตานุโพธโพเป็นผู้เห็นพระนิพพานราตารูตามพระรุโกมูลายโยราปาโยอาริโยตุเมตโตเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันตามีสังฆังอามาทะเลนตัง ข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเพื่อเพื่อยินเจวาเมกันตามิปูชนายกันวัาสุตยังวันตยธามิสังกตังคนยังไม่ยายามามาตาภูปัตวามาอุตุเอตัสสภาภาวะสิทธิยาคนใดที่ข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่เต็มวัตถุสาม คือพระตนตไัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ ขออุปัสวาทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลย ด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากคุณนั้น เยดาตาตาตาโตโลเกอุปโนชาตาตาพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ อารังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสราตาโรชอบได้โดยพระองค์เองธรรมวิจเตติโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์โอปาตามิโกปรินิปานิโก เป็นเครื่องสงบกิเลส เป็นไปเพื่อไปนิพพานยัมโพธคามีสุขตาภเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตสกาศ ไม่อันตังธรรมังสุตวะเอวังจานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้ว จึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติเป็นทุกข์ ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราเป็นทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มารณะเป็ทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โลกาไปเทวทุกขโทมานาทุกายาสาเป็นทุกขา แม้ความโศกความรัำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความน่าแกนใจก็เป็นทุกข์อาภิเยตัมปโยโคตุโกความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยาเอวิปโยโคตุโกความคาดคาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ ยามเมตังนาปฏิตังเยตุขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์รังเกเทนาปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์และยาทิลังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือโลภุปาทานขันธ์ ทานเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาทานสันโตทานาเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญโยปาทานสันโตทานาเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารุปาทานสันโต ขานธเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารเวิญญาณุปาทานขันโตขานธเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณ เยตังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่านี้เองธรรมโนโตภะวพียงพระผู้มีพระภาค ยังทรงพระชนอยู่เอวังภาวาสาวเกวิเมติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังมาราจาปนาสาภกวาโตสาวเกตุอนุสาสนีภาวะภาวะตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ย่อเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมาก มีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่าโรมาอานิจังโลไม่เที่ยงเวทนาอานิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอานิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอานิจจาสังขารไม่เที่ยง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 ตัวตนชาเมสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงชาเมธรรมาอนัตตานิธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนทังนี้เมมยังโอจินนามาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกก้องนำแล้วชาติยาโดยความเกิด จารามรณเนะโดยความแก่และความตายโลเกิปาริเทเวสุเกอิโทมานาเตอุปายาเตโดยความตกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความกระแค้นใจทั้งหลายโุกโคตินาเป็นผู้ถูกความทุกอย่างเอาแล้ว ทุกขปรอตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนามิมาจาเกวรัสาทุกขาคันตาสาอันตากิริยาปัญญาเอตาดีทำจะไหนการทำที่สุดแห่งของทุกทั้งสิ้นนี้ จะพึงปรากฏชาติแก่เราได้ ยิราปในิพุตังปิตังปะกวันตังวริตังตังสรมมารัมพุตังเราทั้งหลายอุทิศจะพอพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปนิพพานนานแล้วพระองค์นั้นตาตาอาคารสมาอนาคาริยังปปจิตา าตาออกตัวจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วอาตมิงปะกวาติพระมาจารยังจารามา พระเพชอยู่ซึ่งพรหมจารย์ ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเอกูนังเทกาตาจิวาสมาปนาถึงพร้อมด้วยปิขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลาย ธรรมธรรมจาริยังอิมาสะเกวาราสาธุกาะันธสะอันตะกิริยายะสังวาตะตุขอให้พรอาจารย์ของเราทั้งหลายนั้นยองเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เลย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 ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไรจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง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 พนามาเสโุทังกรลังคาจามิข้าพระเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะธรรมังกรลังคาจามิข้าพระเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสารณะสังฆังกรังคาจามิ ข้าพระเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสารณะทุติยามีอุทังสารนังขจามิแม่ครั้งที่สองข้าพระเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะทุติยามปีธรรมังสารนังขจามิแม่ครั้งที่สองข้าพระเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสารณะ ตุติยามปิสังฆังสารนังคาจามิแมครั้งที่สองข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสารณะตาติยามปิพุทธังสารนังคาจามิแมครั้งที่สามข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะตาติยามปิธรรมังสารนังคาจามิ แม่ครั้งที่สามข้าพเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสารณะตาทิยามปีตังกังสารนังพระชามิแม่ครั้งที่สามข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสารณะท่านธรรมยังอัฐสิกาปทปาทังพนามาเตอาณาติปาตาเวรมณี เตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าอาตินาตานาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้ว อาลามัยใจยาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการกระทำอันมิใช่พรหมจรรย์ มุตาวาทาเยรมณีเยตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดไม่จริง โยราเมรยาจะปมาทธานาเวรมณีเยตนาเป็นเครื่องเว้นจากการดื่มสุราและรัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทมีการโภชนาเวรมณี ตนาเป็นเครื่องเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล นาจากีตาวาติตาวิสุกาตัสนาอันทวิเลปนาทารณมันดนาวิภูตนาทานาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพ้อนำการเตานุนที การดูการเล่นชนิดเป็นกาศิดต่อผู้ชนการตาสมสวมใส่การประดับการตกแต่งตน ด้วยพวงมาลาด้วยเครื่องกลิ่นและเครื่องปัทาโมญาสยานามาสยานาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการนั่งนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ ท่านธรรมยังทวัสิงสาตารปาทังพนามดเตอันิมาสมิงกายเยในร่างกายนี้มีเยตาผมทั้งหลาย โลมาขมทั้งหลายนาตาเล็บทั้งหลายทานตา ฟังทั้งหลายตาโยนางมังกังเนื้อนาโรเห็นทั้งหลายราทีกระดูกทั้งหลายอาทิมิจังเยื่อในกระดูกวาตังตายอาตายังหัวใจ สนังตาบชิโรนตังทางผืดปีนาตังมังปาปาตังกอดลานตังลามไส้อันตาคุนังลามไส้หลุดโคตารยัง อาหารในกระเพาะสารัง जातां नाे ले मां रायता लोये นาเมื่อลาติกานางเลหลอกโมตังนาโมดมาตาแกมาตาลุงนางเยื่อมันสมองในกระโหลกศีรษะเอเอดังนี้แหละ ยังเทมาเทมาสรณะทีปิกาคาพายโยพนามาเซอาเวตายันติปะปะตายวนานิจาอามายุกาเจตยานิมนุสาวายตาจิตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้ว ก็ถเอเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามเนรุกาเยดีบ้างเป็นสาระเนตังโคจารังเกมังเนตังสารนมุตตมังเนตังสารนามาสัมมาสัพพารุคาปมุจจตินั่นมีได้สารณะอันเกษมเลยนั่นมีได้สารณะอันสูงสุด เอาอาศัยสารานันแล้วย่อมไม่ค้นจากทุกข์ทั้งปวงได้โยจะโพธานจะธรมันจะสังขันจะสารนังคโตกายตาลิอริยสัจานิสัมมาปัญญายปัสสติส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระแล้ว เนอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสีด้วยปัญญาอันชอบทุกขังทุกาสมุปาทังทุกาสายาติกมังอายัญจะตัง